en hy vir my agietofels raad tot niet maak. Kijk, die priesters Sadok en Aplotar sal daar by jou wees. Alles wat jij die paleis hoor, moet jy hulle vertel. Hulle twee seens Agamals en Jonathan is saam met hulle daar, en wat jylle ook al hoor, kan jylle vir my met hulle laat weet. Gesai die vriend van David het die stad ingegaan, en Absalom was op pad na Jerusalem toe.